Şahit hakkına çıkar şafakla Sarılır sımsıkı hakkın ipine Mücahit hakkına çıkar şafakla Sarılır sımsıkı hakkın ipine Sanki ufuktan kopan fırtına Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Kimi hançer olur kimisi mızrak Her biri semada bir şanlı bayrak Kimi hançer olur kimisi mızrak Her biri semada bir şanlı bayrak Cihadla alır hakkını ancak Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Küffara haddini bildirir onlar Zulme haksilleyi indirir onlar Küffara haddini bildirir onlar Zulme haksilleyi indirir onlar Sürülereken sildirir onlar Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Selam o muhteşem o mücahide Selam o gaziye selam şehide Selam o muhteşem o mücahide Selam o gaziye selam şehide Selam ölüme koşturan dine Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber.